Gurekin Antion Kurutxagi, bai gurriko hau zapez berria egunon? Egunon. Hala, jakinazen, eh? Jean-Michel Koskarra tekusten bere kargoa, osasun eh, arazuen gatik. Bo, zuk duzu lekukoa hartzeko, badakigu Jean-Michel Koskarratek uh, eh, kontsentsuz bat ere biltzen zuela behar bada baigurin. Uh, eh, zaila bezala hartzen duzu zuk uh, kargoren txegida? Ebe, uh, ah, ez da, de, bat izanen da hori segur da, zeren uh, egia da Jean-Michel izan dela amagurtez hausapesa, hausapes gisa uh, ekarri duela bai kontseluan eta baita herrian uh, kontsentsua handi bat, eta hori da lehen desafioa, lehen desafioa da, ekipa, gero ekipa ez da aldatzen, menan ekiparekin, segi dezagun espiritu berarekin, eta proiektuak ere manditzagun bururaino, uh, Jean-Michelekin hasi ginuen bezala, bai lehendakari ordezira Euskal Elkargoan. Hala ere, 2008-az geroz duztun esperientzia, Elkargoan ah, eta geroztik eh, lehendakari ordezira ere. E, horrek laguntzen altzaitu hau bezala? Ah, ba, segur da, eh, eta bon, jadanik hola funtzionatzen ginuen Jean-Michelekin, eh? elkarguan nik biltzen nituen informazioak eta elkarguan herria errepresentatzen nuen. Bon, horrek uh, eh, segur da laguntzen duela, eh, bai kontaktuetan, bai uh, egin moldeetan, eta orduan uh, bai, bai, hori plus bat da, segur. Larun batuntan, bazinuten uh, kontseilu potiolo bat, zoin dira orain aktualitateko dozier nagusiak uh, baigoriko errian? Ebe ara, hor badugu nola erran, badugu proiektu uh, aski uh, eh, importanta bat eh, di finantzia mailan, hau delarik uh, gure hemen bai gorin dugun zaharretxearen uh, handitzea eta berritzea aparte batez, eta horrek galdeginen ditu finantzamendu handiak, horban hau, hau izan da gaurko gai ordenean uh, estabada dugun uh, handietarik bat, Hala, gero dira mm, beste punduak ziren klasikoagoak, baina hala, guk e, erriaren zat ondoko bi urte terditan, hau dugu eh, elburu importanta bat, eh, zaharretxearen e, berritze eta handitzea, hor harri gira mm, lankide desberdin eta instituzio desberdinekin. Gero elkargoarekin baditugu ere beste eh, desafio handiak, bat da hanbal gelaren eh, ateaztea lurretik, eta intzinatzen gira, eh, e, arkitektoa, arkitekto bat autatua izan da, elkargoan, eta orain orduan sartzen gira beste fase berri batean, eta normalki, um, mandatu bukaera haintzin ikusi behar ginuke lurretik ateatzen ez da presti zanen 2008-seieko martxorako, baina uh, obrak asiak izain dira. Hau dugu eta gero bada ere astapenetik haintzina baigurin guretzat importanta dena, dena, dena um, erriari edo errian lana emaitia. Eta hor negoziaketan gira eta baino gehiago, eh, aintzinatzen nahi gira bi proiektuetan, bi aktivitate gune, baitugu, bat bankako bidian eta bestea kolegioaren uh, gainek aldean. Hor bai, baitugu enpresa buru batzu eta eta lanen nahi gira elkargoa herria eta enpresa buru horiek eh, plantatzeko eh, lana ekartzeko erriari. Ordan horiek ditugu, eta badira beste batzu hori, eh? baina horiek ditugu gai nagusi eta importantak ondoko urtetako da santza duzu, uh, eh, iruñiarekin, eh, nafagoarekin, Joseba Asironek berriz hartuko du uh, galdu zuen postua, hauzapez uh, uh, bezala. Horrek zuretako, errestuko ditu pixka bat ahreman diplomatikoak, nafagoarekin, eta Joseba Asirona bai, bai, janik bai, etorri zen uh, nafagoaren ikurirat bai, bai eta... Orduan, uh, badugu guk bidazkatzea edo uh, tafailarekin, bidazkatze bat, eta hor, ahremanak biziki honak dira tafailakoekin, Eh, Joseba Asiron, uh, eh, Nafarroenen egunakari dina hasi dugu, jadanik baigorirat elgar ezagutzen dugu. Eta, eta bastandarrekin, bastandarrekin nahi gira arremanak ere hor indartzen, lan bat ere manada gazteriaren aldetik elgar kurutza diten eta Orduan, bai, bai, bai, bai gorri nafartar bat da, parrian dugu nafarro handia, eta iruñatik eh, bastanera ino tafaiatik pa hastuz, harreman horiek onak eta manera oberenean eh, presentatzen dira, hori segur da. Hala, beraz, eh, segida bat izanen dela, egan duzu, eh, Jean-Michel Kozkagatena talde berekoak baitzizte. Kura jaon eta xantza hon, eh, bide hortan, 2008 arte, eta geroa ageriko. Eben, mil esker, bai, bai, gerokoa, geroko.